Ofis patuumenos caes Deus. Ofis hupo polon patuumenos antropon, toi dii ene tungene Hodes Deus pros auton eipen, al eiton proteron se pateesanta eplexas, ucan hodeuteros epeceire se tuuto poiesai hologos de loi hoti hoi tois protois epibainusin anthistamenoi tois allois foberoi ginontai